Ustaritze errobi eta urdazuri ibarrak izeneko kantonamenduan bederatzi egi biltzen dira. Aetze ainoa argbona ahangoitze azkaine, basusahi senperesara eta ustaritze. Oitama bi mila biztan lehordezkatzen ditu. Gaur egun, Filip eh, Etxeberria, ahangoitzeko hauzapeza eta Benedikt Lubehiaga azkaingo autetxia dira departamentuko kontseilari, laborantza eta euskararen ardura dute. Zentro eskuineko kontseilariak dira, hotz Jean-Jacques Lasser eta gehiengoaren aldekoak. Dula sei urte zazpi bikoteren artean izan zen autua, aurten murriztu da panela lau autagai besterik ez lehenak berritza orkesten den bikotea, Benedikt Luberriaga eta Filipe Txeverria, hauen ordezko izanen dira, Michele Barluzia inoako hau zapesa eta hau da taldaluja haetzeko asuanta. Eta orain arte egindako azpozika gertu da Benedikt Luberriaga. Bon, ya eu euh, la rune, ça, ça provoke... Bon, bele, la rune proiektua izan da, ez da bai hainit izan dira, baina uste dut lortu dugula elkerrezketa bat sortzen eta lan oinari honak. Donc, euh, je pense que Lan metodoari begira jendea partea jarazi ginuen, euh, aukera euh, ona izan da guretzat ikasteko. Ensuite, sur le canton, bon, on a aidé... Eta kantonamenduari begira, erriak lagundu ditugu, hiri erdien ahamoldatzen, bideen segurtatzen. Bon, ben, Badira proiektuak geroan, bereziki bizikleta bideen garatzeko, mugikortasun goxuen aldeko sedea hor Eh, mobilite duz. 2008an bostean parez pare egon ziren ezker eh, abertzalearekin eta orten ere atxe baik aurkezten du bikote bat Santiago Kapendegi eta Joana irigarai izango dira lehena aetzeko oposizioko autetxia bigarrena azkaine bai oposizioko taldeko autetxia haien ordezko xalatagaden patxi diturne eta ustaristar gaztea maritzu goienetxe ogoita lau urte ditu entzuten dugu. Gure kantonamenduan bon, ipa ipar eh, ikusten den bezala. Gure kantonamenduan ere arazo bat da etxe bizitzena. Bigarren eh, egoitza hainitz baita etxe huts hainitz dira. Saran eguneko uh, eh, ogeita iru bigarren etxe bizitzak dira. Orduan guk uh, proposamenak uh, ditugu. Horren inguruan erantzunak atxe maiteko edo bederen egoera hobetzeko eta justuki gazten dako eta edo zoin uh, pertsonentzat laguntzeko etxe baten edo etxe bizitza baten atxemaiteko. Proposatzen dugu errenta bat denentzat, eta ere diru laguntza bat emezortzi ogeita bost urteko entzat, diru laguntza orokor bat, zenta estimatzen dugu eta gaur egungo krisiarekin eh, hori eh, geroz eta gehiu ateratu da, gazteak uh, zailtasunetan direla, orduan hau ere gure proposamenetariko bat da. Eatxe baitik urbil, berdeak ez dute lortu aliantza bertzaleekin, ondorioz ELV e eta generazion.esek, Leopoldin Brand eta Jeremy Zabatia orkestan ituzte, berde eta ezkertiaren arteko aliantza presente da beste sortzi kantona mendutan, dugu Jeremy Zabatie hautagaia azkaine bai taldeko haute txida. Sur le social, une de nos mesures far, c'est par exemple euh, l'extension... Sozial arloan, gure neurri nagusia errezaren edatzea euh, da oita bost petikako gazteeri, euh, eta ikustea ere estatuarekin errenta edo diru laguntza unibertsala denendako esperimentatzen aldugun. Evidemment, sur l'environnement et l'écologie. Ingurumena eta euh, ekologiaren arloan lotura egiten dugu urgentzia klimatikoa eta sozialaren artean. Euh, Adibidez, energia horrezpenek euh, laguntza sozialak pagatzen ahal dituzkete, ala nola errenta unibertsala. le revenu universel d'existence. On est dans une démarche de citoyens engagés pour les politiques publiques et pour Herritar engaiatuak gira politika publikoen alde eta sistema aldatzeko, klima, ingurumena eta justizia sozialaren alde. Kontrakoan, agintaldi edo mandatuen metaketaren kontragira. Azken bikotea, eskuin mutuja ordezkatuko dutenak, Silvian López eta Serge Pina, bikote berri bat, dola sei urte Frente Nazionalak eoneko amairukakotx zazpiko emaitza egin zuen lehen itzulian kantonamendu untan.